Elegante que lo que, pa papu DJ. Le enseñamos como esto. Plata tuve, miedo no.

cambiado de repente, Este Vos sabés quién pegó la recate, te, te. Te quiero ver moviendo roquete, ah, te. Atrevida, si sos bandida. Date una vuelta, te espero la salida. Mi compita por vida. al un par de pibas que al toque te activan. Pégate sin verre. yo vengo del barro. Estamos ATR, tirando chacarro. Un litro de vino adentro de un jarro. Si me acerca el culo, yo me pongo bien guarro. Dale, date la vuelta, sabe que sobra letra. Yo le doy recate en el medio de la fiesta. Está grande en culo y teta y activa pa' que sepa. Cuando suena elegante, grita huepa y sin tomando sin clona, te cambiamos el clima con par de culonas, yo ando con vaguito y un par de matonas, fumando un porrito y en piola. Más, yo quiero más, fumar marihuana. Entendela que yo tengo el tacaripela, si ves que está casa, robala, pa' Carlito tomando una estela. La noche la hacemos completa. Vamos fumando una seca. Cinco malandros en una camioneta. Y una guacha que quiere que se lo meta. Y tomé dos champetas en la estoy mambiado de repente. Conjunto exclusivo con loñero mío, sonando recate adentro caserío. Estoy amanecido y el trago bien frío. La mujer de tranza se quiere ir conmigo. Ah, vámonos, vámonos. Ah, vámonos, vámonos. Mami, vámonos, vámonos. Ah, yo tengo el y un blon. No importa si estás soltera, le caigo cuando ella quiera. A mí me gusta la androllera bien villera, con su villa en la cartera. Fumando un nevadito que pega. Hace la te la vende y te la lleva. Sin pedir permiso, lo baja hasta el piso, que está todo liso. Los giles que me tiraron ya tan pillo. Haciendo recate que yo me hice millo. Y encima que al temita no le hice ni un estribillo. ¡Ah! Sin chupu del barrio pa'l barrio. Al ritmo no tenemos horario. Eh, eh, eh. Elegante que lo que. Papu DJ, otra vez. Sí, 420 en la mafilia. Sin miedo al éxito. lo papu, esto es muy fácil.